Trečias skirsnis. Aš nesu tuo tikras, bet jūs atsakote už jį. Menknikis, 50 tūkstančių frankų. Jis puikiai išauklėtas. Hmm, dabar numikė Montekristas. Muzikalus? Visi italai tokie. Klausykite, grafė, jūs neteisingai apie jį galvojate. Tai prisipažįstu man skaudu. Juk jis žino apie jūsų duotą žodį morserams ir vis dėlto piknaudžiaudamas savo turtingumu, stoja jiems skersai keliu. Danglaras nusijokė. Koks jūs puritonas, tarė jis, aukštuomenėje visuomet taip esti. Bet vis dėlto jūs negalite be niekur nieko laužyti susitarimo, brangusis Danglarai, morserai tikisi tų vedybų. Argi, tikriausiai. Tai tegu jie aiškinasi. Jums, brangusis grafė, vertėtų tarstelėti porą žodelių tėvui, juk jūs ten savas. Aš? Iš kur ištraukite? Va, kad ir jų baliuje, Kur tai matyta, grafienė iš didžioji Mercedesa pasipūtusi kataloniai, kuri vos teikėsi prasižiauti savo seniausiems pažįstamiems? Ima jūs už parankis, eina į saudą, suka į tamsiausius už kampėlius ir grįžta tik po pusvalandžių. Ak, baronė, baronė, tarė Alberas, jūs trukdote klausytis. Tikras barbariškumas, jei taip elgesi toks didelis muzikos mėgėjas. Gerai, gerai, ponas pašaipūnė, atšovė Danglaras ir vėl atsisuko į Montekristą. Ar sutinkate šnektelėti apie tai su jo tėvu? Mielai, jeigu taip norite. Bet šį kartą viskas turi būti atlikta aiškiai ir kaip reikint. Pirmiausiai, jis turi mane paprašyti dukters rankus, numatyti su toktuvių laiką, pareikšti piniginius reikalavimus. Žodžiu, mums reikės arba galutinai susitarti, arba visai susibarti. Atidėliauti jokių būdų negalima. Gerai, jis pradės darybas. Nepasakyčiau, kad laukiu jūsų itin dideliu malonumu, bet vis dėlto laukiu. Žinote, bankininkas savo žodžio vergas. Ir danglaras atsiduso, taip kaip prieš pusvalandį dūsavo jaunasis kavalkantis. Bravo, bravo, bravo! Sušuko Alberas, mėgdžiodamas bankininką ir plodamas ką tik padainuotam romansui. Danglaras pašnairavo į Alberą, bet jo tarnas kažką jam šnipštelėjo. Tuo jau grįšiu, tarė bankininkas Montekristui, palaukite manęs, gal man dar reikės jums kai ką pasakyti. Ir išėjo. Baronienė tuo pasinaudojo ir atidarė duris į dukters muzikos kambarį. Andrija, sėdėjęs prie rojalio su panelė Eženį, pašauko nuo kėdutės it įgeltas. Alberas, šipsodamasis, nusilenkė paneliai danglar. Ši matyt, niekiek nesumišusi atsakė jam šaltai kaip visuomet. Kavalkantis jautėsi nesmagiai. Jis nusilenkė morserui, Šis atsakė jam kiek galėdamas įžūliau. Tada Alberas įsijuosęs ėmė girti paneliais danglar balsą ir pareiškė apgailestaujas, kad negalėjo dalyvauti vakarykščiame koncerte, kuris visų nuomonė buvo puikus. Kavalkantis paliktas vienas pasivedė į šalį Montekristą. Na, tari ponė danglar, gana ir muzikos ir komplimentų, eime gerti arbatus. Eikš, Luiza, pakvedė savo draugę panelį danglar. Visi suėjo į gretimą svetainę, kurioje buvo paruošta arbata. Kai pagal anglų madą svečiai vienas po kito pradėjo dėlioti šaukščiukus, durys atsidarė ir pasirodė smarkiai susijaudinęs danglaras. Montekristas pirmasis pastebėjo tą jaudinimąsi ir žvilgsniu paklausė bankininką, kas atsitiko. Ką tik gavau laišką iš Graikijos, paaiškino jis. Dėl to jūs ir iškvietė, tarė grafas. Taip. Kaip gyvoja karalius Otonas, juokais pasiteiravo Alberas. Danglaras pašnairavo į jį ir nieko neatsakė, o Montekristas nusigrėžė slėpdamas veidą šmeistelėjusią ir tuoj pat dingusią užuojautą. Mudu eisime kartu, tiesa, tarė Alberas grafui. Gerai, jei norite, atsakė šis. Alberas nenutokė, ką reiškia bankininko žvilgsnis, todėl paklausė Montekristą, kuris viską puikiai suprato. Ar pastebėjote, kaip jis į mane deiptelėjo? Taip, atsakė grafas. Bet ar jums tas žvilgsnis atrodo ko nors ypatingas? Be abejo. O ką reiškia tos naujienos iš Graikijos? Iš kur aš galiu žinoti? Man rodo, su ta šalimi jūs kai kas riša. Montekristas nusišypsojo. Taip šypsomasi, kai nenorima nieko atsakyti. Žiūrėkite, tarė Alberas, jis ateina pas jūs. Aš eisiu pas panelę Danglar, pagirsiu jos kamėją, o tėveliukas tuo metu pasikalbės su jumis. Jeigu jau girsite, tai bent jos balsą pagirkite, patarė Montekristas. Kad ne, šitai kiekvienas padarytų. Brangusis Vikonte, tarė Montekristas, jūs puikaujate savo akiplėšiškumu? Alberas šipsodamasis priejo prie eženijai. Tuo metu danglaras pasilenkė prie grafo ir sušnipždėjo jam į ausį. Jūs man buvote davęs puikų patarimą. Kraupi istorija slypi tuose dviejose žodžiuose – Fernanas ir Janina. Ką jūs? – nustebo Montekristas. Taip, aš jums viską papasakosiu. Bet išveskite iš čia tą vyruką, man sunku būti su juo. Aš taip ir padarysiu, mes išeisime drauge. Jūs vis dar norite, kad atsiųščiau pas jūs jo tėvą? Labiau negu kada nors. Gerai. Grafas linktelėjo Alberui. Abu nusilenkė damoms ir išėjo. Alberas visišku abejingumu atsakęs į panelis Danglar paniką, o Montekristas dar sykį pakartojęs poniai Danglar savo patarimą, kad bankininko žmona privalo būti atsargi ir pasirūpinti savo ateitimi ponas Kavalkandis liko nugalėtojas mūšio laukia. Ketvirtas skyrius. Haidėjai. Vos tik arkliai pasuko už bulvaro kampo, Alberas atsigrėžė į grafą ir nusikvatojo taip garsiai, kad galėjai pagalvoti, jog jis juokėsi nenuširdžiai. Na štai, tarė jis. Dabar noriu paklausti jūs, kaip karalius Karolis IX po Baltramėjus nakties paklausė Katerina Medici. Kaip jums patiko mano suvaidintas mažutis vaidmuo? Kokia proga? paklausė Montekristas. Ta, kad mano varžovas gerai priimamas pas poną Danglarą. Koks varžovas? Kaip koks? Andrija Kavalkantis, jūsų globotinis. Baikite kvailus pokštus, Vikonte. Aš jo niekiek negloboju, bent jau pas poną Danglarą. Aš jūsų už tai nepagirčiau, jeigu vyrukas būtų reikalingas globaus. Bet mano laimė jis pats kinasi kelią. Nejaugi jūs manote, kad jis meilinasi eženį? Esu tikras. Jis dūsauja, vartų akis ir pila meilius žodžius, kaip iš patrankos, siekia iš didžiosios eženį rankos. Žiūrėkite, eilėmis prabilau, garbė žodis visai netyčia, bet nesvarbu, kartoju, jis siekia iš didžiosios eženį rankos. Tai menknikis. Šiuose namuose tik apie jūs galvojama. Nekalbėkite tai, brangusis grafė, abi panelys buvo man labai šiurkščios. Kaip abi? Labai paprastai. Panelė Eženį vos teikėsi man atsakyti, o jaus patikėtinį panelė Darmyjį visai neatsakė. Taip, bet tėvas jūs dievina, tari Montekristas. Jis, o ne. Jis įvedė man į širdį tūkstantį durklų. Tiesa, jo durklų ašmenį sulenda į rankeną, kokius vartoja scenoje, bet jis laiko juos tikrais. Pavydas meilės ženklas. Taip, bet aš nepavydžiu, užtad jis pavydė. Kam, Debre? Ne, jums. Man kertų lažybų nepraeis nei savaitį ir jis lieps manęs neįsileisti pro duris. Klystate, mielas Vikonte, įrodykite. Norite? Taip. Aš įgaliotas paraginti grafą de Morser atvykti pas baroną ir paprašyti jo dukters rankus. Kas įgaliojo? Pats baronas. Bet, brangusis grafė, kaip mokėdamas meiliau tarė Alberas, juk jūs to nedarysite tiesa? Ne, Alberai, darysiu, nes esu pažadėjęs. Na va, atsiduso Alberas, atrodo, jūs užsispyrėte būtinai mane apvesdinti. Aš noriu su visais būti geruoju. Beje, kaip ten Debre, nebesutinku jau pas baronienę. Jie susibari. Su baronienė? Ne, su baronu. Tai jis ką nors pastebėjo? Jūs tikras vaikas. Manote, jis įtari? Su žaviu naivumu paklausė Montekristas. Viešpatie, bet iš kur jūs atsiradote, brangusis grafė? Sakysim, iš Kongo. Tai dar netaip toli. Iš kur aš galiu žinoti Paryžiaus vyrų įpročius? Ak, brangus grafė, vyrai visur vienodi. Įstudijavęs vieną tos rūšės atmainą, kurioje nors šalyje, pažinsite visą jų giminę. Dėl kogi Danglaras ir Debre galėjo susibarti? Rodos, jie taip gražiai sutardavo, vis vaidindamas naivuolį tarė Montekristas. Taigi čia ir prasideda įzidais paslaptys, o aš jų nežinau. Kai jaunasis kavalkantis taps jų šeimos nariu, paklauskite jį. Karieta sustojo. Štai mes ir namie, tarė Montekristas. Dar tik pusė vienuolikos. Užeikite pas mane, mielai. Paskui mano karietą parvažiuosite namo. Ne, ačiū. Iš paskos turėjo važiuoti ir mano ekipažas. A, štai jis, tarė Montekristas, lipdamas iš karietos. Jie įėjo į namą. Svetainėje buvo šviesu ir vyrai pasuko ten. Duokite mums arbatos, batistenai, palėpė Montekristas. Netaręs nei žodžių Batistenas išėjo. Po valandėlės grįžo su pilnu padėklu, kuris, kaip per fantastinių pasakų puotas, atsirado lyg iš po žemių. Iš tikrųjų, tarė Morseras, labiausiai brangus grafė mane žavi ne jūsų turtai, galbūt yra ir turtingesnių už jūs, ne jūsų protas. Jei Bomaršė buvo ir neprotingesnis už jūs, tai bent toks pat protingas. Mane žavi jūsų mokėjimas priversti kitus jums tarnauti, be žodžių, tą pačią minutę, tą pačią sekundę, tarsi vien iš skambinimo tarnai įspėja, ko jūs norite. Ir tarsi tai, ko norite, visada paruošta. Jūsų teisybė, jie žino mano įpročius, to jau pamatysite, ar nenorėtumėte ko nors prie arbatos. Prisipažinsiu, ne pro šalį būtų užsirūkyti. Montekristas priejo prie gongo ir sudavė. Akies mirksniu atsidarė šoniniais dureliais ir pasirodė Ali su dviem ilgomis pypkėmis, prikimštomis puikiausio tabako. Stačiai neįtikima tari morseras. Ne, tai visai paprasta, paaiškino Montekristas. Ali žino, kad po arbatų sarkavos aš dažniausiai rūkau. Žino, kad paprašiau arbatus, kad parvažiavau kartu su jumis girdi, kad aš jį šaukiu, nujaučia, kam šaukiu, o kadangi jau tėvinėje pypkė didžiausias vaišingumo ženklas, tai užuot atnešęs vieną, jis atnešė dvi. Taip, žinoma, viską galima paaiškinti, ir vis dėlto tik jūs vienas. Oi, kasgi čia? Ir morseras linktelėjo į duris, už kurių pasigirdo lyg ir gitaros garsai. Brangusis Vikonte, šį vakarą jūs pasmerktas klausytis muzikos. Nespėjote pasprukti nuo panelės danglar rojalio ir štai skamba Haidai skanklys. Haidai, koks nuostabus vardas. Nejaugi ne tik Lordo Byrono poemose esama moters vardu Haidais. Žinoma, Haidai labai retas vardas Prancūzijoje, bet gana paplitęs Albanijoje ir Epyre. Jis reiškia skaistybę, kuklumą, nekaltybę. Tai toks pat vardas, kaip paryžiečių krikšto vardai. Kaip žavu, tarė Alberas, Labai norėčiau, kad mūsų prancūzaitės būtų vardu panelį ramybė, panelį tyla, panelį artimo meilį. Tik pamanykite, jeigu panelį danglar vietoj kleris Marie Eženy būtų skaistybė kuklybė nekaltybė danglar, kaip įspūdingai skambėtų užsakai. Pamišėlis. Nekalbėkite tokių niekų garsiai, Haidė gali išgirsti, perspėjo grafas. Ir ji supyktų už tai. Ne, kodėl, išdidžiai atsakė grafas. Ar ji gera? Paklausė Alberas. Čia negerumas, bet pareiga. Vergi negali pykti ant savo ponų. Na, dabar jūs pats kalbate niekus. Argi dar esama vergų? Be abejo, Haidi mano vergi. Iš tikrųjų, jūs elgiateis ne taip, kaip visi žmonės, ir turite tai, ko neturi kiti. Grafo Montekristo vergi. Šitokios pareigos Prancūzijoje – Matant, kaip jūs švaistotės auksu, galima pamanyti, kad tokia vieta duoda jai per metus kokį šimtą tūkstančių ekių. Šimtą tūkstančių ekių. Vargšė mergaitė turėjo daugiau. Ji išvydo pasaulį tarp tokių turtų, prieš kuriuos nublanksta tūkstančio ir vienos nakties lobiai. Taigi kunigaikštytė ir net viena iš žymiausių savo tėvynėje. Taip ir maniau. Bet kaip žymi kunigaikštytė tapo vergė? O kaip tironas Dionisas tapo kaimo mokyklos mokytoju? Karo laimį brangusis Vikonte likimo užgaida. O jos kilmiai paslaptis? Kitiems taip, bet jums ne, brangusis Vikonte, nes jūs mano draugas ir tylėsite, jei pažadėsite tiesą. Duodu garbiai žodį. Ar žinote Jeninos pašaus istoriją? Ali iš Tebelino? Aišku, juk mano tėvas turtus įgyjo tarnaudamas jam. Tiesa, buvau ir pamiršęs. O ką bendra turi Haidė su Ali iš Tebelino? Nieko paprasčiausiai ji jo duktė. Ji Ali iš Tebelino duktė? Ali iš Tebelino ir gražiosios vasilikės. Ir jinai jūsų vergi? Taip. Kaip ji pas jūs atsidūrė? Ogi taip. Įjau kartą per Konstantinopolio turgų ir nusipirkau ją. Lyg pasaka. Su jumis, brangusis grafė, negyveniau sapnuoji. Sakykite, ar galiu jūs paprašyti, nors tai ir nekuklu? Klausau. Kadangi jūs rodoteis su ja, vežateis į operą, kas toliau? Tai ar galiu jūs paprašyti? Galite visko prašyti. Tuomet, brangusis grafė, supažindinkite mane su savo kunigaikštyte. Mielai, bet su dviem sąlygom. Sutinku su jomis iš anksto. Pirmoji, jūs niekada niekam nepasakosite apie tą pažintį. Gerai, Morseras pakėlė ranką prisiekiu. Antroji, nei žodeliu neužsiminkite, kad jūsų tėvas tarnavo pas jaus tėvą. Irgi prisiekiu. Puiku, Vikonte, jūs neužmiršite savo priesaikos tiesą? O, grafė, tai ištarė Alberas. Gerai, aš žinau, kad jūs garbingas žmogus. Grafas vėl sudavė į gongą, įėjo Ali. Įspėk Haidą, tarė jam grafas, kad aš ateisiu pas ją gerti kavos ir pasaky, kad prašau leisti supažindinti ją su vienu savo draugu. Ali nusilenkė ir išėjo. Taigi susitarėme, Vikonte, jokių tiesioginių klausimų. Jei norėsite ką nors sužinoti, paklauskite mane, o aš ją. Sutarta. Ali pasirodė trečią kartą ir pakėlė užuolaidą. Tai reiškia, kad jau ponas ir Alberas gali įeiti. Eime, tarė Montekristas. Alberas persibraukė ranką plaukus ir pasiraitė ūsos. Grafas pasiėmė skrybelę, užsimovė pirštinės ir įvedė Alberą į gretimus kambarius, kuriuos, kaip pirmųjų linijų sargybinis saugojo Ali, ir lyg avanpostas gynė tris prancūzijais kambariniais vadovaujamus mirtos. Išplėtusi nustebusias akis, Haidai laukė pirmajame kambaryje svetainėje. Pirmą kartą be Montekristo pas ją atėjo kažkoks vyras – Ji sėdėjo parietusi kojas sofos kampe, tarsi kokiame brangių dryžuotų ir siuvinėtų rytietiškų audinių lizdelėje. Šalia gulėjo instrumentas, kurio garsus girdėjo Alberas. Ji buvo žavinga. Pamačiusi Montekristą mergina kilstelėjo, šipsuodamasi jai būdinga dukters ir mylimosių šypseną. Montekristas priejas padavė jai ranką, prie kurios kaip visada ji priglaudė lūpas. Alberas tebestovėjo prie durų užburtas keisto grožio, kurį matė pirmą kartą ir kurių Prancūzijoje niekas negalėjo įsivaizduoti. Ką tu pas mane atvedai, graikiškai paklausė jį Montekrista, broli, draugą, paprastą pažįstamą ar priešą? Draugą, ta pačia kalba atsakė Montekristas. Koks jo vardas? Grafas Alberas, tas pats, kurį Romoje išgelbėjo nuo plėšikų. Kokia kalba man su juo kalbėti? Montekristas grįžtelėjo į Alberą ir paklausė, ar jūs mokate nudienę graikų kalbą? Deja, atsakė Alberas, nei senusios nemoku brangusis grafė. Dar niekuomet Homeras ir Platonas neturėjo tokio nevykusio ir drįstų pasakyti tokio abejingo mokinio kaip aš. Tuomet prabilo Haidį įrodydama, kad suprato ir Montekristo klausimą, ir Albero atsakymą, aš kalbėsiu prancūziškai arba itališkai, jei tik mano viešpats nori, kad kalbėčiau. Montekristas valandėlę pagalvojo ir tarė, kalbėsi itališkai. Paskui pasakė Alberui, gaila, kad nemokate nei naujausios, nei senosios graikų kalbos. Haidė jomis kalba tobulai. Vargšė mergina turės kalbėti itališkai, užtat jūs gal susidarysite apie ją klaidingą nuomonę. Jis davė ženklą Haidai. Bu pasveikintas draugė, atėjęs su mano viešpačiu ir ponu. Tari mergina puikiausia toskaniečio tarime – su švelniu Romos akcentu, dėl kurių Dantys kalba darosi tokie pat skambi kaip ir Homero. Ali, kavos ir pypkės. Haidai rankus mostų pakvietė Alberą arčiau, o Ali tuo metu išėjo pildyti savo jaunosios šeimininkės įsakymų. Montekristas parodė Alberui sudedamą kėdę, pats pasiėmė kitą tokią pat ir jie susėdo prie apvalaus staliuko, ant kurio aplink nargilę buvo padėta gyvų gėlių, piešinių ir muzikinių albumų. Ali atnešė kavos ir pypkes. Batistenui buvo uždrausta rodytis šioje namų dalyje. Alberas atstūmė nubijiečių pasiūlytą pypkę. Imkite, imkite, tarė Montekristas. Haidi beveik tokia pat civilizuota kaip paryžietė. Havanos cigarų dūmai jai nemalonus, nes ji nepakenčia dvoko. Bet juk rytų tabakas, pats žinote, tikri kvepalai. Ali išėjo. Puodukai jau buvo pripilti kavos, Alberui padėjo ir cukrinę. Montekristas su Haide gėri tą arabišką gėrimą, kaip jį geria arabai be cukraus. Haidė ištiesė ranką, plonų rožinių piršto galiukais paėmė japoniško porceliano puodelį ir su naiviu, mėgstamą daiktą geriančiu arba valgančiu vaiko džiaugsmu pakėlė jį prie lūpų. Tuo metu įėjo dvi tarnaitais, nešinos padeiklais su ledais bei šerbetu, kurios padėjo ant dviejų nedidelių tam skirtų staliukų. Brangusis mano šeimininkė ir jūs, panelė, tarė Alberas itališkai, atleiskite, kad taip stebiuosi, aš apstulbęs ir tai suprantama. Prieš mane skleidžiasi rytai, tikrieji rytai, kokių dėja niekada nesumatęs, bet apie kokius visuomet svajojau ir pačioje Paryžiaus širdyje. Juk aš ką tik girdėjau omnibusų ratų bildesį ir limonado pardavėjų skambučių tilindžiavimą. Ak, panelė, kodėl aš nemoku graikiškai? Jūsų žodžiai ir pasakiška aplinka padarytų tokį įspūdį, kad šio vakaro nepamirščiau visą gyvenimą. Itališkai aš moku pakankamai ir galiu su jumis kalbėtis, ramiai atsakė Haidė. Pasistengsiu, kad jūs jaustumėteis rytuose, jeigu tas kraštas jums patinka. Apie ką man galima kalbėti, tylomis paklausė Alberas Montekrista. Apie ką tik norite? Apie jūs gimtinę, vaikystę, prisiminimus arba pagaliau apie Romą, Neapolį ar Florenciją. Nevertėtų susipažinti su graikė, kad kalbėtum su ją apie tai, apie ką gali kalbėti su Paryžiete. Leiskite man pasišnekėti su ją apie rytus, paprašė Alberas. Prašau, brangusis Vikonte, ši tema jai pati mieliausia. Alberas pasisuko į Haidą ir paklausė. Keliarių metų jūs palikote Graikiją, panelę. Penkerių, atsakė Haidai. Ir prisimenate tėvynę, toliau klausinėjo Alberas – Kai užsimerkiu, prieš mane išnyra viskas, ką tuomet mačiau. Žmogus regi dviejopai – kūno akimis ir sielos akimis. Kūno akys kartais užmiršta, bet sielos akys atsimena visada. O kokie jūsų pirmieji prisiminimai? Aš buvau vos pradėjusi vaikščioti. Mano motina Vasilikė, Vasilikė reiškia karališkoji, pakeldama galvą pridūrė mergina. Imdavo mane už rankos ir mudvi apsigaubusios skraistėmis – susidėjusios į kapšiuką visus savo auksinius pinigus, eidavome prašyti išmaldos kaliniams. Mes sakydavome, kas duoda vargšams, tas skolina pramžiui. Kai mūsų kapšiukas būdavo pilnas, grįždavome į rūmus ir nieko nesakiusios tėvui visus pinigus, kuriuos žmonės sumesdavo palaikiamus elgetomis, nusiūsdavome vienuolyno įgumenui, kuris išdalydavo juos kaliniams. Kiek jums tada buvo metų? Treji, atsakė Haidai. Tai jūs nuo trejų metų atsiminate viską, kas dėjusi aplinkui? Viską. Grafė vėl sušnipždėjo Alberas Montekristui. Leiskite panelį papasakoti mums ką nors iš savo gyvenimų. Jūs uždraudėte man minėti savo tėvą, bet gal ji pati apie jį užsimins. Neįsivaizduojate, kai būtų malonu išgirsti jo vardą iš tokių gražių lūpų. Montekristas atsigrėžė į Haidę, krustelėjo antakius, įspėdamas, kad jie atkreiptų ypatingą dėmesį į jo žodžius ir pasakė graikiškai. Papasakok mums apie savo tėvo likimą, bet nei išdaviko vardo, nei paties išdaviko neminėk. Haidė giliai atsiduso ir liūdėsių šešėlis užtemdi giedrą jos kaktą. Ką jūs jai sakėte? Tyliai paklausė Morseras. Pakartojau, kad jūs esate draugas ir kad jai nėra ko slėpti nuo jūsų. Vadinasi, tarė Alberas, pirmasis jūsų atsiminimas tai išmaldus rinkimas kaliniams. Ką dar atsiminate? Dar regiu save sikomorų pavėsyje ant ežero kranto, jo ribantį veidrodį, kaip dabar matau pro lapus, atsišliejęs į storiausią ir kupliausią medį, ant pagalvių sėdi mano tėvas. Motina guli prie jo kojų, o aš mažytai taršau baltą barzdą tėvui ant krūtiniais ir žaidžiu už diržo užkištų durklu, kurio rankinat tai viską deimantais. Kartkartėmis prie jo prieina Albanas ir pasako keletą žodžių, į kuriuos aš nekreipiu jokio dėmesio, o tėvas vienodų balsų jam atsako – nužudykite arba paleiskite. Keista girdėti tokius dalykus iš merginos lūpų ne nuo scenos ir sakyti savo, čia neprasimanimas, tarė Alberas. O kaip jums po tokios poetiškos praeities, po nuostabių tolių patinka Paryžiuje? Manau, tai puikus kraštas, tari Haidai, bet aš matau Prancūziją tokią, kokia ji yra, nes žiūriu į ją suaugusios moters akimis, o mano tėvynė, kurią mačiau vaikystėje, man iki šiol atrodo apgaubta arba spindulingo arba tamsių šydų, priklausomai nuo to, kokią ją regi mano akys. Miela tėviškę ar sunkių kančių vietą. Jūs tokia jauna panelė, tari Alberas nejučiom pasiduodamas banalumui, Kada spėjote prisikentėti? Haidė nukreipė akis į Montekristą, kuris padarė jai vos pastebimą ženklą ir sušnipždėjo. Pasakok. Niekas nepalieka širdyje tokio didelio įspūdžio kaip pirmieji atsiminimai. O visi mano vaikystės atsiminimai, be tų, apie kuriuos jau kalbėjau, yra liūdni. Pasakokite, pasakokite, panelę, tarė Alberas. Prisiekiu, aš neapsakomai laimingas jūsų klausydamasis. Haidai liūdnai nusišypsojo. Tai jūs norite, kad pasakočiau ir kitus savo atsiminimus, paklausė jį. Maldauju. Kągi, gerai. Man buvo ketveri metai. Vieną vakarą mane pažadino motina. Tada gyvenome Jeninos rūmose. Ji paėmė mane nuo pagalvių, ant kurių miegojau, ir atsimerkusi aš pamačiau, kad jos akys pilnos ašarų. Nieko nepasakiusi, ji nusinešė mane – Matydama jos ašaras ir aš vos nepravirkau. Tylėk vaikeli, pasakė ji. Aš buvau aikštinga, kaip ir visi vaikai, ir dažnai manęs nenumaldydavo nei motinos raminimai, nei grasinimai, bet šį kartą vargšiais mamos balse buvo justi toks siaubas, kad aš bemat nutilau. Ji greitai mane nešėsi. Pamačiau, kad leidžiamės plačiais laiptais žemyn. Prieš mus lipo ar geriau pasakius, bėgo motinos vergiais, nešino skryniomis, maišais, papuošalais, brangenybėmis ir aukso kapšais. Paskui moteris ėjo gal 20 sargybinių su ilgai šautuvais ir pistoletais, apsirengusi tokiais drabužiais, kokius Prancūzijoje jūs pažįstate nuo to laiko, kai Graikija vėl pasidarė nepriklausoma. Patikėkite manim, pasakojo Haidį, linguodama galvą ir blygždama, vien tai prisiminusi – Kraupi buvo ta ilga virtinė vergų ir moterų, dar neatsikvošėjusių iš miego. Bet man atrodė, kad jos mieguistos, nes pačiai akys lipo. Laiptais bėgo milžiniški šešėliai, jie virpėjo plastančioje smalingų fakelų šviesoje. Paskubėkite, nuaidėjo kažkino balsas galerijoje. Visi palinko nuo to balso, kaip palinksta varpus, kai virš laukų prašniaukščia vėjas. Aš krūptelėjau išgirdusi tą balsą. Tai buvo mano tėvo balsas. Jis ėjo paskutinis, apsirengęs pošniais drabužiais, laikydamas rankoje karabiną, kurį jam buvo padovanojęs jūsų imperatorius. Remdamasis į savo numylėtinį selimą, jis varė mus prieš save, kaip piemuo varo išgazdintą bandą. Mano tėvas, toliau kalbėjau Haidė aukštai pakėlusi galvą, buvo didelis žmogus, Janinos paša, Europą jį pažinojo kaip Ali Paša iš Tebelino, prieš jį drebėjo Turkija. Alberas nejučiomis krūptelėjo išgirdęs tuos žodžius, persunktus neapsakomų išdidumo ir orumo. Jam pasirodė, kad merginos akyse blykstelėjo niūrūs ir grėsmingi žiburiukai, kai ji tartum šmėklą šaukianti pityje pažadino kurviną šešėlį žmogaus, kurį tuo metu Europos akyse taip išaukštino jau siaubinga mirtis. Netrukus eisena sustojo, toliau kalbėjo Haidai, mes buvome laiptų apačioje ant ežero kranto. Motina sunkiai alsuodamas spaudė mane prie krūtiniais, už poro žingsnių nuo jaus pamačiau tėvą, kuris neramiai dairėsi aplinkui. Prieš mus žemyn ėjo keturius marmuriniais pakopos, o prie apatiniais ant bangų suposi valtis. Iš tos vietos, kur mes stovėjome, buvo matyti viduryje ežero dunksantis pastatas. Tai buvo pilaitį, į kurią mes bėgome. Buvo tamsu, gal todėl to į pilaitį man atrodė labai toli. Sulipome į valtį, atsimenu, kad irklai, smigdami į vandenį, visiškai nepliaukšėjo, tad aš pasilenkiau pažiūrėti, kodėl. Jie buvo apvinioti mūsų palikarų juostomis. Be irkluotojų valtyje buvo tik vergys, tėvas, motina, selimas ir aš. Palikarai liko krante ir suklaupė ant žemutinės pakopos, kad persekiojami galėtų šiek tiek užsiglausti už trijų pirmųjų. Mūsų valtis skriejo į vėjas. Kodėl valtis taip greitai plaukia, paklausiau motiną. Cit vaikeli, pasakė ji, todėl, kad mes bėgame. Aš nieko nesupratau. Kodėl bėga tėvas, juk jis toks galingas? Nuo jo visuomet bėgdavo kiti, jo šūkis buvo, jie manęs nekenčia, vadinasi, bijo. Bet dabar tėvas iš tikrųjų bėgo per ežerą. Paskui jis man pasakė, kad Janinos pilies įgulai nusibodo ilgą tarnybą. Čia Haidai reikšmingai žvilgtelėjo į Montekristą, kuris nebenuleido nuo jos akių. Dabar mergina ėmė pasakoti lėčiau, taip daro žmogus, kai pasakodamas, ką nors prikuria arba nutyli. Jūs sakėte, panelė, priminė Alberas su didžiausiai dėmesiu klausėsis jos pasakojimo, kad Janinos įgulai nusibodo ilga tarnyba. Ir ji susimokė su Seraskiru Kuršidu, kurį sultonas buvo atsintęs sučiupti mano tėvu. Tuomet tėvas, iš anksto nusintęs pas sultoną vieną prancūzų karininką, kurio visiškai pasitikėjo, nusprendė pasitraukti į seniai paruoštą mažą tvirtovę, kurią vadino katafigijonu, tai yra prieglopščių. Ar prisimenate to karininko vardą, panelė? paklausė Alberas. Montekristas žaibiškai persimetė su mergina žvilgsniais, kurių Alberas nepastebėjo. Ne, tar jį neprisimenu. Gal vėliau prisiminsiu, tada pasakysiu jums. Alberas jau norėjo ištarti savo tėvo vardą, bet Montekristas perspėdamas pakėlė pirštą. Jaunuolis atsiminė savo priesaiką ir nieko nepasakė. Į tą prieglobstį mes ir plaukime, pasakojo toliau Haidai. Arabeskomis išpuštas pirmas aukštas, kurio terasa skalavo bangus, ir antras aukštas su langais į ežerą. Štai ir viskas, ką mes matėme, plaukdami į tuos mažyčius rūmus. Tačiau po pilaitę tolin į salą buvo paužėmis, didžiulis urvas, į jį buvo nuvestos mano motina, aš ir mūsų tarnaitės. Čia vienoje krūvoje riuksojo 60 maišelių ir 200 statinių. Maišeliuose buvo 25 milijonai auksinėmis monetomis, o statinėse 30 tūkstančių svarų parako. Prie statinio atsistojo tėvo numylėtinis Selimas. Jis budėjo dieną naktį laikydamas rankoje ietį su pririštu degančiu dakčiu. Jam buvo įsakyta gavus tėvų ženklą viską susprogdinti – pilaitę, sargybą, pašą, moteris ir auksą. Prisimenu mūsų vergiais, žinodamus apie tą siaubingą kaiminystę, ištisas dienas ir naktis meldėsi, verkiai, dejavo. Man ir dabar stovi akyse tas jaunas karys juodomis akimis ir išbalusiu veidu. Kai prie manęs nusileis mirties angelas, aš tikriausiai pažinsiu, jog tai selimas.